Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի որոշ հատվածներում հակառակորդը կրկին դրսևորել է ակտիվություն։ Ադրբեջանի ապրիլյան բլիցկրիգը տապալվեց, ագրեսորը չհասավ նպատակին։ Ամեն մի ռազմական կորստի դիմաց լինելու է հատուցման գործողություն։ Արցախի ղեկավարությունը մեքսիկացի խորհրդարանականների հետ քննարկել է համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ ԼՂՀ ազգային ժողովը կգումարի հերթական լիագումար նիստը։ Տարեստարի ավելանում է տեղական ձեթի արտադրանքի ծավալը։ Մարտակերտի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը նոր մարզադահլիճ ունի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 24-ի կեսօրից հետո Արցախա ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի որոշ հատվածներում Հակառակորդը կրկին դրսևորել է ակտիվություն՝ տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից բացի կիրառելով նաև ականանետներ։ Մասնավորապես Մարտակերտի եւ Մարտունու պաշտպանական ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը 60 մմ-անոց ականանետներից արձակել է 23 արկ։ Արկակոծության արդյունքում պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները որևէ կորուստ չեն կրել։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, երեկոյան եւ գիշերվա ընթացքում իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Պաշտպանության բանակի հերթապահ զորամասերը առաջնագծի ողջ երկայնքով շարունակում են աչալրջորեն վերահսկել իրավիճակը եւ ըստ մարտական կարգադրության կատարել իրենց արժեվ դրված խնդիրը։ Հոկտեմբերի 24-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում նախորդ օրերին ստեղծված լարված իրադրությունը։ Մասնավորապես բանակի հրամանատարը դեսպան Կասպշիկինը ներկայացրել ադրբեջանական զինուշի կողմից սպայք տիպի հակատանկային կառավարող հրթիռների եւ ականանետների կիրառման մասին ապացույցներ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Լևոն Նացականյանն ընդունել է Յուկոմ եւ Պանարմենիան մեդիա գրուպ ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր համագործակցում եւ աջակցում են պաշտպանության բանակին ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման եւ տեղեկատվական քաղաքականության իրականացման հարցերում։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են իրականացված եւ շարունակվող աշխատանքների համալիրը, նշվել հետագա համագործակցության հիմնական ուղղությունները։ Այնուհետև հյուրերը բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ եղել են իրենց իսկ միջոցներով տեխնիկապես վերազինված բանակի տեղեկատվական կենտրոնում, ցանոթացել արկա պայմաններին եւ հնարավորություններին։ Տեղեկատվական կենտրոնում բանակի հրամանատարը լրագրողների հետ զրույցում շփման գծում տիրող իրադրությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ բնութագրել է լարված, բայց վերահսկելի եւ վստահեցրել, որ ինչպես միշտ հակառակորդի նախահարցակ գործողություններին տրվելու է համարշեք պատասխան։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը ոչ թե պարզապես ադրբեջանական կազմավորումների հարձակում էր, այլ լայնամասշտաբ պատերազմ։ Այս մասին վայենի դիպլոմատ Կայքին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նրա խոսքով այս արձակման նպատակը կայծակնային պատերազմի միջոցով Ղարաբաղյան պետականության ոչնչացումն էր։ Այս պլիցկրիգը տապալվեց եւ ագրեսորը չհասավ իր արչեւ դրված եւ ոչ մի նպատակի։ Պաշտպանության բանակը հերթական անգամ մարտունակության բարձր մակարդակ ցուցադրեց, իսկ մեր ժողովուրդը անխախտելի կամք, անznազողություն եւ մեծ հայրենասիրություն։ Արցախի հանրապետությունը կայացած անկախ պետությունը իր համապատասխան ատրիբուտներով։ Մեզ համար անկախ ժողովրդավարական պետություն կառուցելը միակ այլընտրանքային ընտրությունն է, որը մեր ժողովուրդը կատարել է 26 տարի առաջ կամավոր առանց արտաքին ազդեցության, ասել է Բակո Սահակյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահը նշել է, որ հանրապետությունում արդյունավետ գործում են իշխանության բոլոր ճյուղերը, զարգանում են ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ քաղաքացիական հասարակությունը, ինչի մասին մասնավորապես վկայում են ընտրություններին ներկա գրեթե բոլոր միջազգային դիտորդները առանց բացառության։ Մեր հանրապետությունը ամենակայուն երկրներից մեկն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև հետխորհրդային տարածքում։ Մեր երկիրն ունի հանրային անվտանգության աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը, ասել է Բակո Սահակյանը։ Ամեն մի ռազմական կորստի դիմաց լինելու է հակառակ կողմի զինվորականների դեմ ուղղված հատուցման գործողություն Այդ մասին Պաշտպանական անվտանգության հետազոտական համալսարանում կարդացած դասախոսությանն ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք վրեժի եւ կոլեկտիվ պատժի գործողություններ չենք իրականացրել, չենք իրականացնում եւ չենք էլ իրականացնելու։ Սակայն ամեն մի ռազմական կորստի դիմաց լինելու է հակառակ կողմի զինվորականների դեմ ուղղված հատուցման գործողություն, ասել է նա. Ըստ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան հակամարտությունը էթնիկական եւ կրոնական բնույթ չի կրում։ Մենք որևէ խնդիր չունենք ոչ ադրբեջանցի ժողովրդի, ոչ էլ առավել եւս մահմեդական կրոնի հետ։ Մենք վստահ ենք, որ ադրբեջանցի ժողովուրդը խաղաղություն է ցանկանում։ Պարզապես այդ ցանկությունը պետք է ճիշտ ունի մեջ գցել, նշել է նա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 24-ին ընդունել է Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամության խմբի պատվիրակության անդամներին։ Հանդիպմանը քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություններ կայացնող մի շարք հարցեր։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել խորհրդարանական կապերի հաստատմանը, հասարակական եւ մարդասիրական հարցություններում փոխգործակցության զարգացմանը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն օրը Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների պատգամավորների պալատի Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամության խմբի պատվիրակության անդամներին ընդունել են Արցախի պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, արտգործնախարար Մասիս Մայիլյանը։ Հոկտեմբերի 24-ին Արցախի ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում խորհրդարանի մշտական հանձնաշողովների խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում հաստատման է ներկայացվել հերթական նիստի օրակարգը, որում ներառված օրենսդրական նախաձեռնությունները ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի եւ ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների նիստերի նիստերում հոկտեմբերի 23-ին դրական եզրակացության են արժանացել։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 6-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 26-ին ժամը 11-ին։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված գազմով նիստը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Երեք նրան ընդունել են վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԱՊՀ երկրների մարդասիրական համագործակցության աստղեր միջպետական մրցանակի հանձնման խորհուրդը հայտարարել է 2016 թվականի դափնեկիրներին բարձր պարգևին հավակնում էին 8 երկրից 12 տեխնացու։ Ժյուրիի որոշմամբ համագործակցության աստղեր մրցանակին արժանացել է 8 հավակնորդ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Մրցանակի չափն է 2 միլիոն ռուբլի։ Դապնեկիրների ապարքեվատրման արարողությունը կկայանա Մոսկվայում այս տարվա դեկտեմբերին։ Thank you Տեղական ձեթի Rapeseed սահմանափակ պատասխանատվության բնկերությունում տարեստարի ավելանում է արտադրանքի ցավալը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ձեթի շուկան կարելի է ասել Հայաստանում եւ Արցախում ամենահարուստն է իր մեծ ընտրանիով որակի, գնի ու տեսականում մեծ հնարավորությամբ, սակայն վերջին տարիներին սպառողը սկսել է գերադասել տեղական արտադրանքը Ռայփսիտ ընկերության արտադրության ձեթը։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2010 թվականին հիմնադիր տնօրեն Նորայր Ստեփանյանի խոսքով, գործարանը համալրված է ժամանակակից սարքերով, արտադրված ձեթի որակի մասին խոսում է սպառման ծավալների աճը, օրական սպառվում է 2000 շիշ ձեթ համար մեկ պայմանը որակով հումքն է, որ էկոլոգիապես լրի մաքուր հումքից է ստանում ապրանքը, ասենք ապրանքը ստանում ենք ստա։ Ու հիմնական մեծ ֆակտորը էս է, որ ինքը լրի մաքուր է, էկոլոգիապես ոչ մի քիմիական պարամետր, բար, ոչ մի բան հետ ինքը չի շփվում։ Գործարանը արտադրում է երկու ռաֆինացված եւ չռաֆինացված տեսակի ձեթեր։ Երկու արտադրամասում այս տարի մթրվել է ավելի քան 35000 տոննա ձիթատու հատիկ։ Այս տարի ագին հաջողություններ ենք հասել, այս տարի 2000 տոննայից ավելի լարևածաղիկ ենք մթերել, մթերել ենք 200 տոննայից ավել կտվհատ, ու սոյան ու ռապսը մենակալա ես եմ ցանում։ Մթերման տվյալների աճին զուգահեռ տարիների հետ ավելանում է արտադրության ծավալը, ինչպես նաև ընկերությունն ամրապնդում է իր դիրքերը ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի շուկայում։ 2016 թիվը մոտ 2500 տոննա ձեփ ենք վաճառքի հանել, բայց 2017-ը 3000 տոննայից արդեն անցել է։ Արդեն Հայաստանում նորմալ ծավալներ ունենք, հայ խանութներում ապրանքը կա, ու գումարած բանակի ձեռնել ենք մենք մատակարարում ու Ղարաբաղի շուկան հիմնական։ Դիետիկ ձեթերի արտադրությունը պահանջում է հատուկ ուշադրություն ու մոտեցում սկսած սերմի մշակությունից միջև հումքի վերամշակում։ Ընտրովի հատիկ ենք վերցնում։ Ամեն հատիկից այդ ձեթը չենք սարքում։ Մետ հատիկը առանձին դաշտերում ցանում ենք, առանձին հավաքում, առանձին վերամշակում։ Նորայր Ստեփանյանը նաև տեղեկացնում է, որ Rapsid ընկերությունը արտադրում են նաև սոյայի ձեթ։ Այս դեպքում կարևորում է ոչ թե հումքի վերջնական արդյունքը, այսինքն ձեթը, այլ քուսպը, այլ խոսքերով ԺՄԽ-ը, որը սպիտակուցներով հարուստ կատնատվությունը խթանող անասնակեր է։ Ընկերությունն ունի իր սեփական ցանկատարածությունները այս տարի սոյայի դաշտերից բերքը այդքան էլ չի գոհացրել, կարկուտն է վնասել։ Եղել է տարի ստացել եմ 2 տոննա բերք հեկտարից, եղել է ստացել եմ 1 տոննա, ու այս տարի կարկուտի պատճառով ավելի քաշել եմ, մոտավորապես հեկտարից 8 կիլո սոյա ենք հավաքել։ Վերապահում ենք էլի մշակելու ենք մեջի ճուշ, ձմռանը վերամշակվելու է։ Այսօրվա դրությամբ ընկերությունը գործում է ոչ ամբողջ հզորությամբ, խնդիրի հումքի պակասն է։ Ռեյփսի դունի մթերման ավելի մեծ հնարավորություն, ասում է հիմնադիր տնորենը։ Լրիվ ուզորությամբ այս պայն չաշխատելու հիմնական պատճառներից մեկը հումքն է, որը հումքը ճիչ է։ Տարեստարի ընկերության հետ համագործակցող մենատնտեսների շրջանակի ընդլայնումը թույլ է տալիս մտածելու, որ առաջիկայում գործարանը կաշխատի ամբողջ հզորությամբ։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում բանախոսությամբ հանդես է եկել աստղաֆիզիկոս Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի բյուրականի աստղադիտարանի փոխտնօրեն ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու Հայկ Հարությունյանը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Հայկ Հարությունյանն այս էլ երկրորդ անգամն է Արցախի Մայրբուհի ուսանողների համար հանդես գալիս բաց դասախոսությամբ։ Այս անգամ բանախոսության նյութը երկնային լուսատուն էր Արևը, որին մենք հայերս ի տարբերություն աշխարհի մյուս ժողովուրդների հատուկ անուն ենք տվել Արեգակ։ Բանախոսը նախ ողջունեց ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը, նշելով, որ այն ուսանողների արժև բացում է գիտության տարբեր ոլորտները տանող դռները։ Մեր ազգի արժև ծառացած խնդիրների լուծումը գիտնականը տեսնում է մեր ունեցած գիտական ներ ներուժի իրացման մեջ։ Մեզ ամենից շատ պետք է գիտությունը, հատկապես մեր ազգին, որը ոչ շատ մեծաթիվ եւ ոչ շատ ռեսուրսների տեր, իրականում հիմնական հաջողություններին հասնում է իր մտավոր գործունեության շնորհիվ։ Ինչպես ամեն մի նյութ այս աշխարհում, որ կարող է օգտակար կամ վնասակար լինել կախված իր քանակից, արևն էլ կարող է կյանքի աղբյուր կամ մահվան սպառնալիք դառնալ։ Դասախոսության ընթացքում Հայկ Հարությունյանը խոսեց արեգակի հատկանիշների մասին։ Մեր կյանք ամբողջապես կախված է արեգակից։ Այսինքն երկրի վրա էներգիայի որևէ ձև չկա, որը արեգակի գործնական հետևանքը չլինի։ Եվ այն ինչը մենք հայտ ենք գարում, մենք քարածուխ ենք գարում, մենք բույսեր ենք աճեցնում, կենթանիներ ենք պահում, որպեսզի հետո սնունդ դնի, դրանք բոլորը կախված են արեգակից։ Բայց մյուս կողմից արեգակը կարող է նաև կյանքի համար որոշակի դժվարություններ, որոշակի սպառնալիքներ կայացնել։ Եվ մարդը պետք է իմանա ամեն ինչի մասին։ Արցախի պետական համալսարանի եւ աստղաֆիզիկոս Հայկ Հարությունյանի առհասարակ բյուրականի աստղադիտարանի միջև համագործակցությունն այնքան էլ ակտիվ չէ, անդրադառնալով իմ հարցին նշեց աստղաֆիզիկոսը։ Նրա հաղորդմամբ այն դրսևորվել է ընդամենը երկու դասախոսությամբ ու ներկայումս համասարանի տանիքին կառուցված աստղադիտարանի նվիրատվության արարողությամբ։ Աստղայտարանը, որ հիմա համասարանի տանիքին կառուցված է, դա արվել է բյուրական աստղայտարանի կողմից, դա իմ անձնական նախաձեռնությունն է եղել 2004-5-6 թվականներին եւ թվականին կարծեմ մենք կառուցեցինք արդեն։ Դա հույս ունեմ, որ մի օր շատ ավելի լավ կօգտագործվի, քան հիմա։ Շատ-շատ լավ կներ, որ լայն գործակցություն լիներ ավելի։ Իհավելումն նշենք նաև, որ հետաքրքիր դասախոսությունից հետո Հայկ Հարությունյանը պատասխանեց նաև ներկաներին հուզող մի շարք հարցերի։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները նոր ուսումնականը սկսել են նոր մասնաշենքում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 130 տեղանոց 4 հարկանի տիպային նոր մասնաշենքում ուսում է ստանում 66 աշակերտ, որից 10-ը նախադպրոցական տարիքի։ Այն կառուցվել է Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Գրթօջախի տնօրեն Արթուր Արզումանյանը մեկ առ մեկ նշում է նորարարությունները՝ նոր գույք, ֆիզիկայի, քիմիայի կենսաբանության նոր լաբորատորիաներ եւ ոչ միայն։ Բոլոր հարմարանքներով, նոր գույքով, ֆիզիկայի, կենսաբանության, քիմիայի լաբորատորիաներով դեր թերացումներ կան, բայց ամեն դեպքում մենք մեզ ապահով ենք զգում Եվ ամենագլխավորը մեր նպատակը ոչ թե շենքն է, այլ մեր մատասերնդի դաստիարակումն է։ Մեր մատասերնդի գիտելիք տալն է։ Տնորենը ցավով է նշում, որ ոչ բոլոր մասնագետներով են ապահովված, ճունեն ինֆորմատիկայի եւ աշխարհագրության մասնագետներ։ Ունենք 28 ուսուցիչ, որից 24-ը մասնագետներ են, 4-ը միջնակարգերի, արդեն 15-16 տարի աշխատում են, իրենց գործունեությամբ չեն թերում մեր մասնագետներին։ Չունենք ինֆորմատիկայի մասնագետ, աշխարհագրության մասնագետ հայտարարություն եք տվել, սպասում ենք նոր մասնագետներ ընտրելու։ Արթուր Արձումանյանի խոսքով աշխարհագրություն առարկան դասավանդում է համապատասխան որակավորում ստացած պատմության ուսուցչուհին։ Բացելարացնում են որակավորում անցած պատմության հուշույն, որ անցել աշխարհագրության որակավորում եւ թույլատրում ժամանակավոր դասընթացներ անցնել աշխարհագրության։ Նույն ձևել ասենք ինֆորմատիկա։ Տնորենը հայտնեց, որ խնդիրներ ունեն դասագրքերի հարցում՝ մեկ դասագիրք երկու աշակերտի համար որոշակի ցածր դասարաններում, այսինքն միջին օղակում մաթեմատիկայի, առանձնապես 7-րդ դասարանի անցած տարի պահանջարկը որ ներկայացրել է քիչ երեխաներին եղել, հիմա որ նոր եկել է, շատ են դրա համար մի երկու գրքերով պակասում է։ Բայց ամենայն դեպս մենք այնպես ենք անում, որ երեխան դպրոցից առանց տնային աշխատանքը գրելուն տուն չի գնա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Երեք հրդեհ է բռնկվել Ստեփանակերտի Դավիթ Բեկի 6 հասեյում բնակվող Սերգեյ Պողոսյանին պատկանող երկարկանի առանձնատան առաջին հարկում։ Ինչպես ասաց Արցախի կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը, ահազանգով դեպքի վայրեն ժամանել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ուժերի վարչության հրշեջ փրկարար մասի 1 մարտական հաշվարկ եւ արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը։ Դեպքի վայրում էին ոստիկանության, շտապօգնության եւ Արցախ էներգոյի աշխատակիցները։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ հրդեհի արդյունքում տուժել է տանտեր Սերգեյ Պողոսյանը, որին տարբեր վնասվածներով եւ այրվածներով փրկարարները տեղափոխել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակբաժնետիրական ընկերություն։ Ըստ բժիշկների տուժածի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հրշեջներին հաջողվել է արագ կանխել հրդեհի հետագա տարածումը։ Հրդեհի հետևանքով առանձնատան առաջին հարկում արիվել է 1 սենյակ, ծխահարվել 2 սենյակ, խոհանոցը եւ բաղնիքը։ Հրդեհի բռնկման պատճառը եւ հասված նյութական վնասի չափը ճշտվում է մարզասերների համար։ Ֆրանսիայում գործող հայկական շեն միության աջակցությամբ եւ ֆրանսահայ Աննիկ Արթին ու Կարպիս Մկրչյանների նյութական օժան օժանդակությամբ բացվել է Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար մեկ միջնակարգ դպրոցի վերանորոգված մարզադահլիճը։ Տնորեն Լիդիա Պետրոսյանի խոսքով մարզադահլիճը վերանորոգվել է ժամանակակից պայմաններին համապատասխան։